Quinza kah capítulo. Pablopa llamkaj masinkunamanta. Ham Wauhipanikuna. Hamkunamanqa MARIMANG karham manam chuya espiritupa yetchishan runakunaman hinachu, munas aichapamunas munasqallampi KUNAMANG hinam, utaq Cristoman chayraq iñiqkunaman hina. wawaman LECHITO hinam, yachachirqaykichik fácil kaqkunallata. Qamkunaqa manaraqmi Mikuitaha Kunampas Kunampas manaraqma mikuitaha atiwaqchikraqchu. Hamkunaha aychallapiraq kaspam inaspa hinaspa kunkichik. Chaykunata ruraspaha, manachum Aichaman hinallaraq hinaspa runakunapa rurasqanman hinallaraq kawsachkankichik, nin quichic. Nyuhaha kani pavlupam, nispa. Wakin ninko, ñuhaha kani Apoluspam, nispa. Chaina nispaha, manachu mana iñiqkuna kachkan kachkankichik? Aswanqa pitaq Apolusha, Pitar ñuhaha kani, koja Dios serbihliam kaniko, mampas mampas kichi. Ñuqaykuqa rurarqaniku Señor pasapakamaman huasqankuman hinam. Ñuqam Tarpuchka hina Cristomanta allin noticiata willakurqani. Apolos ñataqmi parquq hina karqa. Dios ñataqmi wiñachisurqankichik. Chaynapiqa Tarpojpas, pas, manam planta planta Diosliam plantakunataqa wiñachin. Tarpuqwan parjoja igualiam kaniko, Ichaha llamkas haykumantaqa Diosmi pagapuwan hakusapakamaman. Dios kaniko Diospa masingmi. masinmi. mi kankichik Diospa chakrahina, hinaspa dios pa hina. Ñuqaqa kani maestro albañil hinam. Diosmi mi simientuta churanaypaq. mi chaypa hawangman hatarichichkan. Chay hatarichikkunaqa sapakamam cuidaduan Rurananco. Manan pipas huk cimiento churaitaja manchu, ña cimiento churasqa kachkaptinqa. Chay cimiento hariki kikin Jesucristo. Kay simiento hawanpiqa rurachuanmi mi jolligiwanpas, alajarumiwanpas, tablawampas, pajawampas, chaynataq sojoswanpas. Sapakamapa mi juicio punchawpi riqsisqa kanga ninawangmi hakanga Ninawangmi. Chaypim sapakamapa rurasqan pruebasqa kanqa imainam kasqan yachanapa. Pipapas rurasqan cañasqa kachkaspan mana ruparachikuptinga paguntam chaskinqa. Sichu ruparachikuptinga liu y ichaqa ninamanta allqikaq hinam kikinqa salvakunqa. Manachum yachankichik Diospa templum dios pa Diospa espiritumpas kunapi yachasqanta? Pipas Diospa templon tuñichiktaqa Dios pa Diospa templonqa paylapaqña sapaqchasqam. Chay temploqariki kunam kankichik. Amayaki kui y Pipas kaypa chapi yachayman hinalla yachayniyuqa, manayacha manayacha hinam kananchikap yachayniyuq kanampa. Kay pachapi dios paja mana biblia Bibliam dios Diosmi trampawan hapichka hina yachaysapakunata hapin sakri kachkaptinkupas, nispa. Huklaupipas nichkanmi. Señor mi, yachay sapakunapa piensas janta. mi mi mana valejlia Kajanta Chaynaha manan pipas una kunata jatispanja. kajkunaha hamkunapam. Pablopas, Apolospas, Pedropas, Caipachapas, Causaipas, Huañuipas, Kunampas, Amojpas, mi hamkunapa. Hamkunaga kankichi Kristupam. Kristuñataqmi Diospa.